ԵԱԿ-ն հոկտեմբերի 25-ին շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու։ Արցախի եկեղեցիներին հայկական ոճով գորգերի նվիրաբերման հանդիսավոր արարողություն Գանձասարի վանքում։ Աշխատանքային խորհրդակցություն հադրութի շրջանում։ Բաքուն շարունակում է խոչընդոտել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորները դասախոսություն են կարդացել Արցախի պետական համալսարանում։ Մեքսիկացի падգամավորները ժամանել են Արցախ։ Հոկտեմբերի 24-ից գործելու է Ստեփանակերտ-Երևան նոր երթուղին։ ՄԱԿ-ը նշում է ստեղծման 72-րդ ամյակը։ Գերմանիայի համայնքի ցուցադրած քարտեզը իրարանցում է առաջացրել թուրքական զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Արցախցի մարզիկները Հայաստանի Հանրապետությունում կայացած մրցաշարից վերադարձել են ոսկե մեդալներով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 23-ին ժամը 15:05-ի սահմաններում Արցախա-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գոտու արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով Spike տիպի կառավարվող հակատանկային հրթիռ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները շփման գծում լարվածությունը չխորացնելու համար շարունակել են ցուսաբերել զսպվածություն եւ պատասխան գործողությունների չեն դիմել։ Առաջնագծում այս պահին որոշակի լարվածություն կա։ Այս մասին այսօր հոկտեմբերի 24-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Իր խոսքում նա նշել է, որ այդ լարվածությունը պայմանավորված է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի խախտմամբ։ Հոկտեմբերի 19-ին ադրբեջանական դիպուկահարի կողմից խոցվել է Մերզին ծառայողը։ Մեր կողմից համաժեք պատասխանը չի ուշացել։ Կարծում եմ այս լարվածությունը կապված է հենց դիպուկահարների պատերազմի արդյունքում առաջացած լարվածությունից, չնայած հակարակորթը վաղուց այս գործելավոճն է ընտրել, ասել է Լևոն Մնացականյանը եւ հավելել, որ վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմը երկու անգամ կիրառել է Spike տիպի հերակառավարվող հագատանկային հրթիռ եւ երկու դեպքում էլ հարվածները եղել են անարդյունք։ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի խոսքով այս անգամ հայկական կողմը սադրանքին չի տրվել, սակայն եթե նման իրավիճակներ հետագայում կրկնվեն, միանշանակ ավելի ցավոտ պատասխան է լինելու։ Երեք մենք չենք պատասխանել, քանի որ գտնում ենք, որ դրա անհրաժեշտությունը դեռևս չկա։ Մոտորերս հանդիպում ենք ունենալու Յակոմինսկի խմբի ներկայացուցչի հետ եւ այս հարցերը քննարկելու ենք նրա հետ, ասել է Լևոն Մնացականյանը։ Հոկտեմբերի 25-ին Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀԱԿ-ը Ռաքելցուն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Հադրութի շրջանի հարավ-արևելյան ուղությամբ։ Արտգործնախարարության տեղեկատվական վարչության հաղորդմամբ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնելու են ՀԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը, նրա դաշտային օգնական Օգնեն Յովիչը Բոսնիա եւ Հերցեգովինա եւ գրասենյակի աշխատակից Մարտին Շուստերը Գերմանիա, ինչպես նաեւ ԵԱԿ բարձր մակարդակի պլանավորման խմբի ներկայացիչ փոխգնդապետ Պատրիկ Ֆարելին Իռլանդիա։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանը հոկտեմբերի 23-ին Գանձասարի բանկում մասնակցել է Արցախի եկեղեցիներին հայկական ոճով գորգերի գորգերի նվիրաբերման հանդիսավոր արարողությանը։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել ինչպես նախաձեռնության հեղինակներին, այնպես էլ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ներգրաված են դրա իրականացման գործում, նշելով, որ այն ունի մշակութային, ազգագրական, ինչպես նաև կարևոր հասարակական նշանակություն։ 100 տարվա դաթարից հետո հայ առաքելական եկեղեցիների խորանն ու նախասրահը կրկին կզարդարեն հայկական ձեռագործ գորգերը։ Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի նախաձեռնած բարեգործական նախագծի մեկնարկը տրվել է Գանձասար վանքում։ Երկու տարի առաջ Գանձասար ուխտագնացությամբ այցելած Միքայել Մինասյանը նկատել էր, որ շատ հայկական քրիստոնեական տաճարներում գորգերը գործարանային արտադրության էին եւ ոչ հայկական։ Եզակի փորձ են կամ նորովի փորձ են միավորելու քրիստոնեությունը հայրաքելական եկեղեցին եւ մշակույթը, գորգագործությունը։ Երկու բան, որով հայերը հայտնի են աշխարհում։ Հայերը շատ բաներով են հայտնի աշխարհում, բայց այդ երկուսը մեր բարձանքն են։ Մեկնարկած բարեգործական նախագծով ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է ուղեգորգեր, խորանի եւ նախասրահի գորգեր գործել Գանձասարի, Դադիվանքի, Շուշիի Ղազանչեցոց եւ Կանաչ վանք Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցիների համար։ Ամեն եկեղեցու գորգ մեկ օրինակից է, յուրաքանչյուրում արտացոլվում են հենց այդ եկեղեցուն բնորոշ զարդաքանդակները։ Գանձասար գորգերի նախագծող դիզայներ նկարիչ Նաիրա Մխտարյանը նշել է, որ երեք գորգերը նախագծել է 3-4 ամսում, դրանք գործվել են 1.5 տարում Մերգերյան կարպետ ընկերության կողմից։ Գորգերի նախագծման ընթացքում ավանդական գորգերի հիմնական կառուցվածքը պահելով, բայց մի փոքր շեղվելով դեպի նոր մոտեցումը եւ հենց եկեղեցուն բնորոշող առանձնահատուկ տարերը, նախշերը ամբողջությամբ վերծված է Գանձասար եկեղեցու վրայի փորագրությունների, զարդաքանդակներից հենց ուղեգորգը ամբողջությամբ խորանի ներքևի հատվածի զարդերն են։ Եկեղեցու վրա շատ կա 8 թևանի աստղեր, հավերժության նշաններ, հետո պատկերային հորինվածքներ, բոլորի մեջ համարյա այդ պատկերային հորինվածքները օգտագործված են։ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը Գորգերը Գանձասարին նվիրելուց առաջ օրնության կարգ է մատուցել։ Կարծես թե մի նորագույն մշակույթ դրվեց, սա պատմություն կերտվեց հոգևոր մշակույթային մի հիմք դրվեց եւ կարծում եմ սա շատ լավ շնորհաշատ եւ օրտնաբեր գործ է։ Հարազատ գորգ իր հարազատ տեղն եկավ։ Գանձասարը գանձասարով ավելի գանձասար դարձավ։ Նշենք, որ նախագծում ընդգրկված Արցախի եւս 3 եկեղեցի մոտ ապագայում կունենան ձեռագործ յուրօրինակ գորգեր։ Այսօր Արցախի հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել հայկական ազգային ոճով գորգերի նվիրաբերման հանդիսավոր արարողություն։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանին եւ Մերգերյան կարպետ ընկերության նախագահ Ռաֆի Մերգերյանին նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար, ընդգծելով, որ նման ձեռնարկումների միջոցով մեր պատմամշակութային ժառանգությունը ոչ միայն ներկայացում է մեր հանրությանն ու աշխարհին, այլև պահպանվում ու զարգանում է։ Երկրի ղեկավարի խոսքով Այս գեղեցիկ գորգերի պատրաստումը քրտնաջան աշխատանք է, որում ներգրաված է մեծ համախմբված եւ հայրենասեր թիմ։ Բակոսակյանը նշել է, որ այդ աշխատանքը մնայուն է եւ ծառայելու է մեր ժողովրդին տասնամյակներ շարունակ, որպես ազգային պատմամշակութային ժառանգության բաղկացուցիչ մաս։ Նախագահ հյուրերի հետ քննարկել է Արցախում գորգագործության զարգացմանը վերաբերող հարցեր եւ այս գործում կարեւորել Մերգերյան կարպետի պես հայտնի ընկերությունների հետ փոխգործակցությունը։ Միջոցառմանը եւ հանդիպմանը ներկա էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Մեքսիկացի падգամավորները ժամանել են Արցախ։ Падգամավորներ Բլանկա Մարգարիտա Կուատա Դոմինգեսը, Մարիա Կրիստինա Տերեսա Գարսիա Բրավոն եւ Կառլոս Էրնանդես Միրոնն այցելել են Արցախի հանրապետություն։ Մեքսիկացի падգամավորներն այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի ուղեկցությամբ այցելել են Ստեփանակերտի հուշահամալիր եւ ցաղիկներ խոնարել Իշատակ Արցախյան ազատագրական պայքարում նահատակված հայրենիների։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ 2018 թվականի աշնանացանի ընթացքին Գառնանացանի նախապատրաստական աշխատանքներին անասնապահության զարգացմանն էր նվիրված հադրութի շրջվարչակազմի պատասխանատուների Համայնքների ղեկավարների եւ մենատնտեսների մասնակցությամբ հանրապետության պետնախարար Արայիկ Հարությունյանի անցկացրած աշխատանքային խորհրդակցությունը հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Աշխատանքային խորհրդակցությունը բացեց պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Նա նշեց, որ այսօրվա աշխատանքային խորհրդակցության հիմնական թեմաներ կլինեն Աշնանացանի ընթացքը, գառնանցանի նախապատրաստական աշխատանքները եւ գյուղատնտեսական մտածակարգին առնչվող մի շարք հարցեր։ Միջև օրակարգային հարցերին անցնելը Արայիկ Խարությունյանը շնորհավորեց Իվան Ավանեսյանին վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնում նշանակելու կապակցությամբ։ Շրջանում աշնանացանի ընթացքի եւ ջոհատնտեսության առնչվող հարցերի շուրջ զեկուցումով հանդես եկավ աշխատակազմի ջոհատնտեսության հողաշինարարության օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը։ Նա մանրամասը ներկայացրեց շրջանում ջոհատնտեսության առնչվող հարցերը։ Խոսելով աշնանացանի ընթացքի մասին, բանախոսը անբավարար գնահատեց կատարվող աշխատանքների ընթացքը։ Նա նշեց, որ շրջանում կատարվել է շուրջ 6500 հեկտար երկ, մոտ 1100 հեկտար ցանք, որը դեռևս բավարար համարել չի կարելի։ Հարցի արդյունք Արայիկ Հարությունյանը հորդորեց վարչակազմի ղեկավարին, համայնքների ղեկավարներին արագացնելու շրջանում հաշանացանի ընթացքը։ Միաժամանակ նա մի շարք առաջարկություններ արեց այդ աշխատանքները ծեղ ժամկետում ավարտելու կապակցությամբ։ Զեկուցումներով հանդես եկան գյուղատնտեսության նախարար Ժիրար Միրզոյանը, գյուղատնտեսության փոխնախարար Տիգրան Արուսամյանը, որոնք հիմնականում առաջ քաշեցին անասնապահության առնչվող մի շարք հարցեր։ Խորհրդակցության աշխատանքներն ամփոփեց պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի խոսքով բազմից է ասվել, որ Ադրբեջանը ահաբեկչական երկիր է, որը չի հրաժարում իր աննորմալ հայատյաց քաղաքականությունից։ Խոսելով Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին աճած լարվածության մասին նա նշել է, որ պետք է ավելի կոշտ դիրքորոշում ընտրվի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ նա հավելել է, որ իր ասածը չի նշանակում հրաժարվել բանակցություններից։ Բանակցային գործընթացի սարեսման ու տապալման այլ ընտրանքը պատերազմն է, ասել է նա, նշելով, որ իհարկե սահմանային լարվածության արդյունքում ցանկացած կորուստ մեծ ողբերգություն է հայկական կողմի համար։ Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ արտաքին կապերի վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովի վերջին հայտարարությանը։ Պաշտոնական Բաքուն հանձնարարելով Նովրուզ Մամեդովներին հանդես գալ քարանձավային մտքի պորտկումներով շարունակում է խոչընդոտել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին, նշել է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հոկտեմբերի 23-ին Արցախի Պետական համալսարան էին այցելել Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավորներ Կարեն Բեկարյանը, Արման Սաղաթելյանը, Հրայր Թոմասյանն ու Միհրան Հակոբյանը։ Այսի նպատակը տարբեր մասնագիտություններ ընտրած ուսանողների համար դասախոսություն կարդալն էր։ Ապագա իրավաբանների համար Հրայր Թոմասյանն ընտրել էր Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության նոր համանդրությունները թեմայով դասախոսություն։ Լրագրողի մասնագիտությունն ընտրած ուսանողների համար Արման Սաղաթելյանը խոսել է տեղեկատվական պատերազմի մասին։ Ազգային ժողովի падգամավորը դասախոսել է ժամանակակից տեղեկատվական եւ հիբրիդային պատերազմները թեման։ Միհրան Հակոբյանի լսարանում ուսանողները լսել են Արցախյան հակամարտության քաղաքակրթական բաղադրիչների թեմայով դասախոսություն։ Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավորն անդրադարձել է նաև ադրբեջանցիների այլ ազգությունների հետ հարաբերություններին։ Արցախի համալսանում Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթաց արկա վիճակն ու զարգացման միտումները թեմայով դասախոսություն է կարդացել Կարեն Բեկարյանը, ամփոփելով վերջերս տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Падգամավորները պատրաստակամություն են հայտնել անհրաժեշտության դեպքում այցելել համալսարան կիսվել իրենց գիտելիքներով, կարևորելով այն հանգամանքը, որ դասախոսություններից հետո ուսանողներն անպայման հետաքրքրվածություն կցուցաբերեն նշված թեմաների վերաբերյալ։ Միջազգային լրահոսից Միավորված ազգերի կազմակերպությունն այսօր նշում է ՄԱԿ-ի օրը 1945 թվականին իր կանոնադրության ուժի մեջ մտնելու տարեդարձին նվիրված ամսաթիվը։ Գազམ་ակերպությունը պաշտոնապես ստեղծվել է դրա մասնակիցների մեծամասնության, այդ թվում Անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների՝ ԽՍՀՄ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Չինաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի կողմից այդ փաստաթղթի վավերացման պահից։ ՄԱԿ-ի օրվա արդիվ ամենամյա ուղերձում գազམ་ակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերիշը հորդորել է երկրներին կանգ դրսևորել մարդկության արչև ծառացած լուրջ մարտահրավերների հաղթարման համար։ Դրանց թվում նա հատկապես առանձնացրել է ավելացող հակամարտություններն ու հարաճուն անհավասարությունը, ինչպես նաև գլոբալ անվտանգության մարտահրավերները, որոնց շարքին նա դասել է միջուկային զենքի գոյության բում փաստը։ Հոկտեմբերի 24-ից գործելու է Ստեփանակերտ-Երևան նոր երթուղին։ Այս մասին ասել է Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության տրանսպորտի վարչության պետ Ալֆրեդ Պողոսյանը եւ հավելել, որ նոր երթուղին սկզբնական շրջանում լինելու է 2 օրը 1։ Նրա խոսքով նոր երթուղին լինելու է Վարդենիս Մարտակերտ նոր մայրողով, որը կրճատելու է ոչ միայն ժամանակն ու տարածությունը, այլև թեթևացնելու է Ստեփանակերտ Գորիս մայրողին եւ հնարավորություն է տալու վարորդներին երթևեկել ավելի հանգիստ։ Նա ավելացրել է, որ սակագներում փոփոխություններ չեն նախատեսում։ Առայժմ գործելու է միայն մեկ ուղևորափոխադրող տրանսպորտային միջոց։ Հայկական միջերական Գերմանիայի հայ համայնքում կազմակերպված միջոցառումը թուրքական մամուլում բուրըն քննարկման առիթ է դարձել։ Քյոլնի հայոց առաջնորդարանի նախաձեռնությամբ Քյոլնի կաթոլիկ եկեղեցուն կից հավաքների կենտրոնում անցկացվել է հայկական մշակույթը եւ պատմությունը լուր Արարատ խորագրով միջոցառումը։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրվել է մի քարտեզ, որտեղ Հայաստանի սահմանները հյուսիսում հասնում են մինչև ներկայիս Թուրքիայի Սամսուն, հարավում մինչև Մերսին քաղաքները, ընդգրկելով նաև Մերորյա ինքնահարճակ Հյուսեյն Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության տարածքը։ Միևնույն ժամանակ թուրքական լրատվամիջոցների աչքից չի վրիպել նաև այն, որ ներկայացված քարտեզում Ստամբուլի վրա կարմիր խաչ է դրված եղել։ Միջոցառումից հետո քարտեզի լուսանկարը տարածվել է նաև սոցիալական ցանցերում եւ թուրք օկտատերերի կողմից բուրըն քննադատության արժանացել։ Մշակութային կյանք Հայտնի է այն երգը, որով մանկական Եվրատեսիլ 2017 երգի միջազգային մրցույթին կներկայանա հայաստանյան պատվիրակ Միշան Միքայել Գրիգորյան։ Երգի երաժշտության հեղինակը Վահրամ Պետրոսյանն է, խոսքերի հեղինակներ Ավետ Բարսեղյան, Դավիթ Ծերունյան, Արթուր Աղեկյան։ Երգը կրում է Բումերանգ խորագիրը։ Մրցույթն այս տարի կանցկացվի նոյեմբերի 26-ին Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ Իննամյա Միշան իր երաժշտական ճանապարհը սկսել է Լիրա Քոչարյանի ղեկավարած Արցախի ձայներ նախագծից, որի շնորհիվ հնարավորություն է ստացել ելույթ ունենալ տարբեր երկրներում պրոֆեսիոնալ երգիչների հետ։ Փոքրիկ Ղարաբաղցին 2016 թվականին մեր հայրենիքը ներկայացրել է մանկական նորալիք երգի մրցույթում ու զբաղեցրել երկրորդ հորիզոնականը։ Մանկական Եվրատեսիլ 2017-ը կանցկացվի 15-րդ անգամ Շողա պայծառ նշանաբանի ներքո։ Բացի Հայաստանից կմասնակցի եւս 15 երկրի ներկայացիչ՝ Ալբանիա, Ավստրալիա, Բելարուս, Կիպրոս, Իռլանդիա, Իտալիա, Մակեդոնիա, Մալթա, Նիդերլանդներ, Ուկրաինա, Ռուսաստան, Լեհաստան, Սերբիա, Պորտուգալիա, Վրաստան։ Մարզասերների համար Արցախի պրոֆեսիոնալ Arm Time Fing Ֆեդերացիայի մարզիկները հոկտեմբերի 20-ից 22-ը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացված Arm Time Fing Selection Challenge մրցաշարին։ Արցախի Arm Timefing Professional Ֆեդերացիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Հայրապետյանի հաղորդմամբ մրցաշարին մասնակցած 24 մարզիկներից 19-ն արժանացել է ոսկե, իսկ 5-ը արծաթե մեդալների։ Մրցաշարին մեր մարզիկները համառորեն պայքարել են մինչև վերջ, արդյունքում ունենալով գոհացուցիչ արդյունքներ, նշել է Արմեն Հայրապետյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։